sama samawati anwar bersama itu juga langit penuh dengan cahaya bahkan dalam riwayat itu termasuk yang dilihat oleh ibu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kharajat yani wa kharaja nur dan cahaya min kusuri syam dari istan dari dari istana syam jadi disebutkan termasuk ru'ya ummi hina roat yang dilihat oleh ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya itu. Cahaya. Dan semesta memberikan cahaya. Wadajjatil malaikatu tahlila wa tamjida. Dan memang semesta itu bertasbih. Cuman tasbihnya beda. Bahkan yusabbihu lahu ma fis samawati wa ardh. Semuanya bertasbih yang ada di langit dan bumi ini. Cuma kita tidak ngerti tasbihnya makhluk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia dan malaikat tasbihnya jelas subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar. Dan termasuk arsy saat itu bertasbih. Wa dajjatil malaikatu. Kalau dajjah itu seperti gema malaikat menyuarakan tahlil, tamjid, pengagungan, wastighfar dan istighfar permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhrihi wa fadlihi. Dan semenjak kandungan Nabi Muhammad ada di ibunda tercinta Sayyidah Aminah, Sayyidah Aminah menemukan sesuatu fakhr yang menunjukkan yang menjadikan Sayyidah Aminah menjadi beda dengan yang lainnya. Wa fadlihi utama dibanding wanita yang lainnya. Mulai dari tidak merasakan sakit di saat kandungan ada di dalam perut beliau dan masih banyak keanehan-keanehan yang keanehan itu semua menunjukkan tentang kemuliaan Rasulullah yang sekaligus menjadi sebab kemuliaan Sayyidah Aminah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila nihayati tamami hamli sampai berakhirlah kandungan Sayyidina Muhammad di dalam perut ibunda Sayyidah Aminah